eta gaur futbola eta txirnura itzai patuko ditugu latza, txalde hona. Atxaldeon guzieri futbola biztan egun berean hasten baita munduko kopa edo mundiala batzuek beste goitatzen duten xapelketa, brasilen aurten denek dakizuen bezala, eta egunetik eh, goiti izan daitezken favorito, izagak, dudak eta sorpresa guziak aipatuko ditugu, beberetzeki zurekin uh, eh, pantxo zedari, atxaldeon? Bai, atxaldeon, hola, eta atxaldeon entzule guziri. Eta istantere telefonaren beste puntan gurekin izanen dugu nasari altuna, bera itebeko kaseta erdia da, nazioarteko futbolaz bere berekin ere mundiala aipatuko dugu, eta biztan den ere beste gomitarekin eh, aipatuko dugu, e, menturaz zurekin, Pepe Turgia, satsaldean? Arratxaldean. Pepu, ez Pepe, Pepu, eh, Turgiaz. Eh, diot zurekin, zu esaiteko kide baitzira, eta esaitek beti ere zerregan baduela, olako xaparketak haundiak badirela erik, zuekin ala ere gehien aipatuko duguna, txegindu laritza izanen da, e, iratituk aipatuko baituko. Date Coturra. iratiko tuga beraz, ez iratitu. Gara, eh, nugu dugu entzuleak zuek ere partean, parte hartzen alduzuela, eh, telefono zuzenean galderak eginez, 0 bos, bos behatzi, bos behatzi, 0 bat, eta e-mailez ere, jadanik galdera zonbait bidali zuela asteuntan, eskertzen zaituztegu horien berri izanen dugu. Istante, futbolarekin hasiko gira, heldu baita, hor baitugu, azkenean batzundako asteko, egun berean asenda munduko futbol xapelketa, beraz, urte guziz jokatzen dena, egun edo gauntan Euskal Berriko amagontan izanen da lehen partida, Brasil bostaldiz munduko xapelduna eta Kroaziaren artean lehen txago sortziontan idekitze zeremonia izanen da eta lehenek gure gomiter Galdera bat, simple bat, ea hau eh, segituko duzuen, Pepu, segituko duzu? Bai, bai, segituko, e, eh, beti ni futbola asko baite du. Gustuko duzu ba, futbola? Gustuko, bai. Segituko duzu telebistan? Bai, telebistan, noske. Telebistan eta prentxan eta, eta bak, pantxo? Ah, ba, biztan da, segituko dut, ara, ere, olatze, telebistan, eman eruzki ez dut txartilik eta lohtu uh, eh, Brazilera joiteko eta demorarik ere ez. <laughs> Egazkineko eh, txartelak edo eh, ah, sartzeko txartelak? denak, denak, denak. <laughs> Askilean, bai. gero, telebistan segitzeko komplikatu izanen da, zenta tefen, tefenek emaiten ditu, menturaz telebista espainolak ere zonbaitzu eta behin beraz, ez pagatuz ikusteko, ezingo da dena ikusi, tefenek ez du dena maiten, ez dut? Ez, uste dut uh, bakarrik eh, eh, frantziako taldea, pasatuko da TFN katean, eta gero erdi finaletik goiti, edo lako zerbait, eta gero arrazoin duzu, berko da pagatu uh, frantzes telebista batean asteko ikusteko ikusteko munduko kopa hori, bai? Pepu Espainola makizu nola dan? Ez, Espainia beti eh, eskubideak uste dut Kanal Plus dauka, eta ah. la sexta, eta igual eh, lehenengo katean irekita eh, partidu batzuk izan dira. Momenturaz, jakinen dugu istantere horren berri anun ikusten aldiren. Pantxo zedari, zu futboleko trebatzaile gazteekin eta zale handia uh, zer suposatzen du mundial batek zuretako? Ha, ah, uste dut, uh, bo, niretzat, uh, hilabete bat uh, izi gerri guxoaz, eta E, e, e, egunaz e, pentsatzen duzu eh, ikusiko dituzun partideri eta beraz eh, niretzat ez hilabete ona ara? Eh, gehi orduak ere nahikoa proposak dira guretzat partiduen ikusteko Brazilian ez dakit ala izanen den uste dut orai atxalde hartapena dela beraz berbada pizabatko goiz, go, goizegi izanen dira bai, berantzanen go... dira ez amaketan ba, ez, ez, ez, partida o, ba, amaketan azken partidak amaketan ah. edo badira seietan, badira behatzietan badira amaketan, bon, ez da sobra gaizki alaike, eh, gure zate. Eh, ba, hori kalkulatzen dutela, Europari mm, begira, mm, eta... Ba, biztanda bai, ez, biztanda bai, ez, hori kalkulatua da, zema animatu zu, pentsatzen dut uh, Frantziako taldeko eh, partida guziak, hor ikusten dut, uh, behatzi direla, uh, behaz tenore aproposa... Uh, E, guretzat, eh, gero Espainiako txapelgoa ikusten zularik hor uh, ligan, batzutan partidak dituzte astelen atxetan, amaretan, eh, behaz, hori, eh, behaz, horreinik zailago da, eh, eta, eta, jo, eta, eta zela joiten diren entzat, horreinik uh, zailago, ez hori esik gu jaz bat izan da horrekin, eh, deten hori horrekin ligan, miska bat uh, komplikatua heldu zela. Bueno. Ba. Euskaldunak aipatuko ditugu ere, uh, mundialuntan, eganen dugu, eganen dugu nor diren, eh, jokalarietan uh, lau dira, uh, Rufie, Bayonara, Xabi Alonso, Javi Martinez eta eta eta trebatzailea di desan, ez horiek dira Euskaldun eh, bakerrak, eta e, aurten ere Espainia eta Frantziarekin jokatu beharko dute. Espainiako selekzioan bada eh, atezainen ordezkari, ordezka, atezainen entratzaile ordezkaria. Hala. Atezainen entrenatzaileen ordezkaria. Entrenatzaile bat, handena ere. Ados, Euskalduna dena ere. Euskalduna ba, dena. Ba, eta gero... Gure lagunak eganik. Ah, ah. min eskerri Berriako kazetariak. <laughs> eta, gero, uh, eh, soite mani bat eh, Ego Amerikako eh, taldeak ere, atxemanen ditugu, hain bai, bai, mitz eskualdun bai, bai, ba, ba, adibidez. Bai, bai, bai. Ba. pepu zu uh, seiteko kidea eta seitek beti uh, olakotan bere iritzia maiten du, Euskaldunak ezin dutelarik Euskal Selekzioarekin jokatu. Noizko Euskal Selekzioa Mundialean? Eh, ez dakegu, baina e, datorren Eurokopa e, eh, 2008an da, eta ba, justu e, aste honetan, e, bat egin dugu e, Eusko Jarraritzan, e, a, e, ango alderdiei, eta e, proposamen zehatza egin dugu hiru eta lehen izan da batzorde instituzional bat e, sortzea e, irekita zabala e, nun alderdiak instituzioak federazioak kirolariak eta eragile sozialak e, elkar e, elkarlanean e, gutxienez e, sartzeko e, bueno e, deliberatu ze urratsak eman behar dugu e, euskal sozialak ukaiteko bigarren puntua federazioak eska, eh, eskaera internazional mailan egitea, zenta orain arte ez dute egin oraindik eta irugorren puntua da blindatu federazioi juridikoki gero eta eh, tribunal de arbitraz de, hmm. eh, edo ah, joateko Lehen, antenatik kanpo pepu aipatzen ginuen eh, juridikoki posible ez dela zenta Gibraltarak egin du? Bai, bizan da eta ez, Gibraltar bakarrik bai txekita beste nazio estatu gabeko Europa mailan eta fugula aritzen dira adibidez eh, uarte izlak Dinamarkakoa dira eta eskualoian ere Groenlandia eh, Dinamarka da eta jolazten eta azken kasua izan da aurten eta izan da Gibraltar e, lehen eskaera egin zu eh, egin zuen Inglaterra baimen eman zuten eta bi estatu eh, betoa jarri zuten e, sartzeko batazen zen Espainia noski baietz eta bestela bestea Bielorrusia gero e, jo zuten tasera tase eman zuen arrazoia Gibraltarri eta gero e, batzorde nagusian Inglaterran deliberatu dute parte hartu aldu. Ah, nahi du egan, Gibraltar eh, ariko dela ondoko nazioarteko txapelketan. Bai, e, eh, ar, eh, bueno, elen e, klasifikatorian, bai, eta bai. jarri dute puntu bat, kuriosoa, ez aritzeko e, klasifikazioen Espainiaren kontra. Ara, beraz, posible da zenako ez, eldu den Euroko, Eurokopan, ara, Euska, asiko gira Euskadiko selekzio batekin, mentura zegoen batez Euskal Herrikoa izanen dena, zegatik ez, baina are, ez dugu atxikitzen dugu, atxikitzen dugu. Esperantza, berantago, menturaz, uh, eh, bagnatuko dugu, beraz, Zegolu kaiten kaitzen duten Euskaldunek, eh, mundialuntan, baina lehenik, mundialunen saetxean gertatzen direnak aipatuko ditugu, protesta sozialak goizuntan eh, goizuntan estebe ormazabal azken amazazpi urtetan Brasilen biziden erakasleak gure gomita izan da eta kritika ondiak bota ditu adibidez FIFAren kontra hori entzunen dugu ingenu, ingenuitate ondikoa da, pentsatzea futbol txapelketa bat Brasilia egin berdalako eh, Brasilgo egoera soziala aldatu inbardala Gaina futbol txapelketa eredu hortan, zati futbol txapelketa horren elburua E, egoera sozial aldatzea. E, futbol txapelketaren eredua, eta hori lortu do FIFAk da, historiako munduko futbol txapelketarik, eta kenola esaten da euskeraz, etekin jaundina atera dion futbol txapelketa, hori komentatzen da, nik zakit hori giedan edo ez, baina FIFA rentzat, etekinak izugarriak, eta momentu batean FIFA, eh, orain dela bete edo, ez dakit, e, estatu batetako egunkari eta ekonomisto, hauetako batean, atezan, e, eh, izugarrizko, e, e, korrupzio kasoak dozkate hor katarren, eta ez zer, eta bueno, dana kuestionatzen nahi dira FIFA, danok daki gu FIFA zer dan. FIFA mafia izugarri bada. Bakarrik, ba, la urtero la urtero bueno alemania es ego Afrikak, dakarreko eta noiz zan balerore birato Arabes hori nintzen bada dubai ez zan izan badan Nurengoa, gero rusia dana borrokatzen dute eh chapelketa hori <laughs> emateko beren herrialdetara eta eta mafia horia eh eh hori eh, janaria emateko edo orduan, claro ni oso te hondikoa da pentsatzea edo olimpiada bat etorri badalako edo futbol txapelketa bat etorri badalako eredu sozialak aldatu bat direla, batez ere esaten zuzena, eredu horrek, eh, FIFAko eredu horrek, esikitzen eh, ditu gauza gatio. beraz, e, e, zer gedituko dan ondoren, <laughs> ba, niz, daki, nien ez futbol, estadio, nien ez futbol, futbola zuzenen ikuste juten, beraz, niretzako ez da asko geldituko. Mm. Geldituko da, ba, hori, ba, egun hauetako festa, eta, eta, pff, eta hortik kanpoa ez er gutxi, ez? aeroportuak, E, eh, obetu dira San Pauloko aeroportoa berri berria dago, baina hori futbol txapelketa bai edo ez eh, berdin egingo zan. Ara, Estebe, Ogmaza balentzuten ginuen, egoizuntan eh, gomita ginuen, irakaslea da han uh, Brasilen, azken... Saopolon. Uh, Saopolon, urte Brasilen dela. Gurekin dugu orain Asari Altuna ITBko kazetaria, atxaldeon Asari? Baita zuri ere. Ez zira Brasilen, eh? Ez, ez, oin gontan ez. Ez, jotekoa zira? ez. Ez, ez, ez, bertatik jarretuko dugu. Ez, ez. Agian entzun duzu, Estebe Ormazabal, eh, Nasari, zer diozu bai? FIFA mafia bat dela diolarik? Bai, adoz naho, e, eh, sekulako dirutza mugitzen du erakunde horrek, eta azkenean, diruaren zati gehiena e, bere poltsikora doa zuzen zuzenean, Esaten da, ba, bueno, futbolariek ere e, federazioen bitartez e, ba, primak dirala eta estirala dirutza jasotzen dutela, azken finean, diru hori txapelketatik dator, neurri handi batean, baina FIFA eramaten duena arekin alderatuta ba, zati txiki bada, haundia izanagatik, noski. Baina egia da, azken finean e, sekulako dirutza telebista eskubidengatik gero ere bai, ornitzaileak edo babes ofizialek betetzen dute mundialaren esparu guztia, nik gogoan dut, Ego Afrikako munduko txapeletan izan ginenean, ba, ez da joan inguruan, e, ba, e, betetzen zituztela eremu guztiak, e, bai jana, bai edari aldetik, eta egunero normalean hango futbol txapelketetan eta izaten ziren e, salmentak eta e, bertako e, gizaseme ba, ez duten inolako aukerarik eta erabat baztertuta zeuden. Hortik ere polemika sortu zen, adostasun batera iritsi ziren neurri batean, baina azken finean, e, eta dula gutxi, egin kantonak egindako dokumental batean, e, looking for real izenekoa, e, oso harrakastatxua izan dena, bertako sale batek zioen, e, hilabete hontan, nolabait Brasilek bere subiranotasuna galduko duela eta FIFAko presidente izango gala Brasilgo presidentea, eh? <laughs> Bai. batean. Bai. E, Nazari, gure, gurekin ditugu eh, bai e, eh, Pantxo Zedagi, hau doni bane loitzunen e, ezitzaile lanetan ari da futbolean eta Pepe, Pepe esaiteko kidea. Pepe, zukere aipatzen zinen liburu bat antenatik kanpo, FIFA? Bai, e, ni gorratzen naiz e, e, iruro itamar amarkadan eta zen liburu bat Eduardo Galeano, zen egoa eh, ameritiketako eh, idazle bat, eta idatzi zuen eh, liburu bat El Futbol al, Asolia Sombra. Eta horra aipatzen zuen nola FIFA, e, bueno, e, olako organismo internazionala, kirol organismo internazionala, FIFA, UEFA, COI ere, dena daukate bere goitza, e, lesier, e, Suizan, bai, Genevan, e, Bernan, e, eta ez dago herri bat e, fiskalizatzeko bere mm, dirua edo mm. pentsatu, behar, pentsatu behar dugu e, eh, edo zein irugarren mailako partiduan baloia jolasteko zenta hori impusatzen du federazioak propaganda egiteko e, futbol zelaian beti beti e, diru e, pizka bat joaten da fifara Zuzenean. Eta e, liburu hortan esaten zuen, karo, inor ez daki zenbat diru dauka e, E, este, FIFA. baina garai hartan kalkulo batekin zuten eta irabazi zuten urtero General Motors baina gehiago hmm. hori eh, aurten aurten diote begoitamak miluneko etekina e benefizioa e, pantxo zedari e, Habe, ah, berdin, eh, nik izut liburu hori irakurtu, eh, eh ikusi dut bakarrik eh, irakurtu ditut artikulu batzu eh, katari buruz, eta bon, no. Bai. iduriz badira zalantza hainitz, eh, bon, ba, badakigu ondoko gazemunduko kopa 2000 eta goieko hauste dut jokatuko dela katarrin, eta han untxalaz, bai. untxalaz eta sasoin uh, udan egiten du berroita amar gradu <laughs> uste dut itzalian, behaz aripatzen dute aldatzia eta dena, bon, jakin, jakin dutanaren arabera, azteko iduriz uh, bosa e, itzuli dira katarren alde, baina erosiak. izan dira, iduriz, ah, baina ez, ez, dut eh, frogari ez dut hori dena ipat, ez dut frogari, baina ikusi dituzten artikuluan arabera, ala diote, eta usut ginkesta bat ere eh, badela, behaz, nahi dut txinetxi inkesta horrek erakutsiko duela xuxentze pasatu den, eta behar bada, katarriko munduko kopa hori oraindik aldatuko dela, beste egialde bat etara diteko. Nasari Altuna, hortik aparte, zer da mundial bat zuretako? Bueno, futbol festa, azkenean e, kirolo bat bezala ikusten badezu edo horrela ikusi nahi nuke horrela interesatzen zain nire bakarri futbola, jokoa, jokoari lotua, e, proposamen berriak, jokalari berriak, naizta garai bateko romantizismo puntu hori ere galdua duen munduko txapelketak, neurri batean dauden interes piloagatik, e, teknologia berriek ere, ma ba, futbola, mundu osoko futbola, urbildu dute, gaur egun jokalari guztiak oso ezaguna dira, behintzat futbolak pixka jarraitzen duenak edo edo gehiago ere bai, ba, ia jokabari guztiak ezagutze ditu eta ia ez da duela hogei, oita bost, oita urte bezala ba, ez usteko bat dagoela jokalaria ez ezaguna erabat dena gaur egun, ba bueno, e, espero ditugu ez ustekoak, baina e, nola bait ezagun diren jokalario hoien artean eta selekzio hoien artean, eh? baina hmm. E, ez da, jokoaren guztua, jokoa sorpresak eta gero kanporaketetan ba, beti ere handiak mendean hartzeko baia gauza izango dian txikiak eta beti ere esperantza edo itxaropena ba, ia afrikarrek egunen batean hmm. adibidez munduko txapelketa irabazteko indarra edo gaitasuna duten, e, Asiako selekzioaren batia gaientzeko gauza den, ba, beti ere talde berek ez irabazteko, ez, eta, eta bueno, pixkat, ikuski, ikus, ikuskizun horren baitan, ez? E, hmm. ikusmina alde horretatik, ez? Sorpresak eta berritasun aldetik. Nahi zoran, ez dela lekurik orain eh, gaur egun sorpresarentzat? E, zaila da, zaila da. E, estruktura handia daude, oiko normalean Ego Amerikan, Ego Amerikarra gailentzen dira, eta nik uste orain Brasil behar bada guztien gaineti dagoela, etxea jokatzen duelako, urtebete garama estruktura berdinarekin, amaikako finko batekin lanean, eta nahiko e, indarsua da sendoago gutxi hartzen ditu, eta goian artista hoiekin ba, normalean, Gauzak okertzen ez badira, Brasil da favorito nagusia eta autagai nagusia esango nukenik. Hori nizun? Argentinarekin batera behar bada. Ego Amerikan jokatzen da kontuan hartuta. Gero, e, erronka oso zaila da, beti gertatzen da. Espainiak e, erronka zaila izango du, favoritun artean dago noski, baina nahiko urratu eta egizten da mundialera, demorali luze baten ondoren, jokalariak nekatuta daude, eta nik ez gose ze puntu hori mantentzen duten, oso zaila delako, ziklo oso luzea izaten ari da, arrakastatsua, eta horrek ere urraketa bat edo desgaste bat dakar. Eta Alemaniarekin, Italiarekin batera hortxe egon daitezke ba, favorito nagusia diren horiek. Gero ausaidara daude, Frantzia bezalako taldeak adibidez, eta sorpresak izan daitezkenak. Beti ere, selekzioare matagertzen da behar da espero ez dana, eta lako batean, ba... Zein izan ba, daiteke? Ba, nik begiz jota bi dauzkat, bat Europakoa, beste Ego Amerikakoa, Europaren artean Belgika. Belgika largoita esortzitik ez da mundialean, oso belaunaldiona ona atera du, gaztea, eta e, sorpresa bateko gauza da. Sorpresa diot, a final da ordenetara itxi daiteke, final erdietan ere bai, badauka indar hori. Eta gero Ego Amerikarren artean Kolombia. Ni ikuskizun naiz, ba, Kolombia ikusteko. Kolombiak, Kolombia mentura zegin dezake. Bai, nik e, selekzio bat aipatzekotan, ez usteko amateko moduan izan daitekena, Kolombia aipatuko nuke. Eta... Mundial ego Amerikan jokatzen dalako, eta pixka jokalariak ikusita ere, bai dutzen zait oso selekzio interesgarria dela. Eta ez, ez, duzu ikusten Europakoak eh, nagusi ego Ameriketan, ez Espainia, ez Alemania, ez Italia? Eh, Espainiarekin zalantza ditut. Alemania hortxe dago, jendeak ez du gehiagik kontatzen behar bada, bigarren maila batean egon daiteke, baina Alemania beti oso kontuan hartzekoa da. Italiarekin ere beti zalantza daude. Italiak normalean txapelketa hon bat egiten duenean, urrengoan kale egiteko dauka. Eurokopa oso egin zuen, eta orain ba, jendeak ere ez du gehiagik kontatzen eraiekin. E, Frantziak egin dezake eta polita dibidez, e, naiz eta Fran Riberi ez dagoen. E, baina, bueno, beti Euroamerikan... Bada, badaki Bai, Antoan Griezmann, baina ez dakit nik eh, Antoanek jokatuko duen hasiratik edo... Ez, mentura edo, zaz. Kagin Benzema eskerrera bota eta hori jigudekin jokatuko te duen aurre Iduriz, eh? astapeneko planteamendu hori zanen da, iduriz. Ba, igaina kontuan hartu, eh, Kagin Benzema lionen hor jokatzen zuela. Ah. Beti eh, aurrelari bat eh, referentzia eta bera pixkat ezker aldetik, eta horre ere ondo moldatu daiteke. Eh? Beti badira... Bai, Nasari, beti badira izarrak mundial batean ateratzen dena, mundiala bai. bukatzen denean, eh, aurten, bo, aipatzen dira, aipatzen da Messi, aipatzen da Neymar, aipatzen da Ronaldo, e, bai. izan daiteke aurten? Hombre, Eden Bai, jokalari gehienak e, eh, begizkota ditugu, edo pixkate fuola baruti jarraitzen dugunok, ba, gutxi gora bera, izarrak zein izan daitezken edo, ba, pixkat kontrolatu ditugu, ez da, lehen bezala, ba, alako batean, e, selezio ez ezagun bat etortzen zan, informazio gutxi geneukan, eta alako batean, ba, jokalari batek e, ustekabeko ematen zuen, ez? Eren azago izan daiteke bat, e, baina elitzateke sorpresa izango. E, Eren azar gozu ezaguna da, liren mm. garaiti gero Chelsea egin dituen urte oparo horiek, eta bueno, gutxi gara bera horiek ezaguna dira. Nik e, izen bat ematearen, izen pare bat agian, Kolombia aipatu lehen e, selekzio ustekadeko izan daitekena, bai. eta hor, Italian aurten aritu den kuadrado. Kuadrado? Guillermo kuadrado, Fiorentinako jokalaria, eskuine galeko jokalai zorrotza, behar bada jendeak ez du gehiagi ezagutuko, ez gola oso sakonek jarraitzen ez duena diot, eta izan daiteke e, sorpresetako bat. E, ez da gola kontuan hartuta gainera, ba, Kolombiaren eraso aldatuko da zoetxo bait, eta hortxe protagonismoa izango du kuadradok, eta e, ordez, Teo Gutierrez harituko da. Ego Amerikan oso famatu da jokalaria, baina Europan ez da lain hain entzutetsua. Eta pixkat, hortik izan daitezke. Eta geho Portugalen aipatuko nuke, Portugalgo Euskarria, gazte bat, William Carvalho, Portugalgo esportinen ari dena, eta hoi bai, erabate ez izan daiteke, gol jarraitza eta bueno, alde horretatik, ba, izan nahi dezke, ez ustekoa, baina, ba. bueno, no. oie bezala beste hainbat ere bai. Baina, eden jazarrek usteet, mundial handia izango duela bai. Hmm, gorriz ezarri ditugu, eh? Kuadrado, eh, eta eh, beste biek nola ziren? Gutierrez? eh Teo Gutierrez, eta? aurrelaria, eh falkauren ordezarituko dana, bai. eta batez ere, behar bada, guztien artean ez ezagunena denak delako, bai, eh, William Carvalho, Carballo. esportingo e, eh, jokalaria portugaloa. Iru oiek. Agurtuko zaitugu, e, eh, Nasari, menturaz pantxok badu mezu bat e, zuretako, pantxu zedagi? Ah, ja, <laughs> ez da jatia dekan, eh? nahi. <laughs> Badut gora intzera Nasari zuretzat, eh? onda baten partez, gora bat, bai. deitzen dena miren zalaberia, ara. Ah, oso ah, egan dit, nire lankidea da, beza egan dit, ara, zure agurtzeko, ara, egina dut, anaxari. Oso ondo, eskerrik asko. Eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko, Hara, hortan uzten dugu eh, nasari altuna, Pepu? Bai, e, bukatzeko futbolarekin... Eh, ez, ez, ez, dugu bukatu bai, futbolarekin, bai, eh? bueno, e, orain arte, esan behar da, e, Ameriketan e, mundiala jo lastu duten e, orain arte, beti Amerikano ekipo bat irabazi du. Bai. Brasil, Argentina edo Uruguai. Eta menturaz hori aldatzen alda, e, eta, eta bestalde ere, arduran egizibitzen duen egialdeak du, e, du, e, azken partidetan e, gutienez erdi finalian edo finalian erzen eh, bali maditugu hor eh, statistikak uste dut e, munduko kopetatik amala waldiz erri zuen erri e, irabazidu? irabazidu, erabazidu, erabazidu, erabazidu, erabazidu, ara, erabazidu, eta brazilek Ba, uste dut, ba, zerbait, ba, ba. egon harina naiz begiratzen ojo nepa pertipietan, uh, eh, ez, lauleenetan, lauleenetan, egiten ah, egin bat, ara, bai, bai. irabazizua, mila eta Italiak ere lau urte berantago, Inglaterrak uh, eh, irurgoita seian, bai, Alemaniak irurgoita malauan, Argentinak irurgoita emezortzean, Frantziak uistan da, eta zendako ez Brazila, bibinata moa malau garen urte, Ageriko, ez dugu futbolarekin bukatu entzuleak, zenta asari eh, altuna eskertzen dugu, eskertzen dugu bakatu, baina pantxo zurekin eh, menturaz, um, zuk zure, eh, zure, zure, zure, favoritoak, Be, egia egiteko ez dut gauza ahirik eganen, eh? ahunt ados naiz eh, e, ego Amerikan jokatzen da txapelgo hori, behaz eh, hor azpimeratu dut, behaz eh, bizten da Brazil, Brazil, bera, ara, ostian aipatzen ginuen ere hor gizarteren uh, eta bon, arrazo ekonomikoak baitira eta dinua, dirua iniz xautu baita hor futbolaren zat, eta ondoan badirela ahunt jende pobreak eta behaz uste dut importanta dela ere, <laughs> erri horren zat, emaitza onak izaitea eta uste dut emaitza onak ateratzen bali madu selekzioak eh, berbada eh, karrikako eh, istiluak edo berbada ez dituko direla. Aldiz, peio, zagatia ugan dugu joan, ah, joan ah, den astean, Uruguayen dugu peio zagatia. Erten zuen, uh, lehen bi partidak irabazirik Brasilek kalmatuko zela. Ba, ni pentsatzen dut, ere pixka bat berdin izaiteralko dela, bai izan da, ahunt eta futbola maite duen egialde bat, behaz uh, bai, aldiz alderantziz ere, gazu, eh, hmm. gaur kroaziaren zat ez hori izanen, Kroazaren kontra, uh, eh, izaitela alda ere alderantzi, ize hor aldiz eh, kasu. Eta, ostion entzun dugun uh, Estebe hor mazabal, eh, pixka bat kritiko FIFA-rekin, ere uh, paradosa bat azpimagatu du, eh, ganez uh, ebe bazirela arazo sozialanitz, baina aldi berean, uh, karrikak denak futbolarekin hor bizizirela, hori da ere uh, Brasilen paradosa. Uh mhm. -huh. Ba. Zu, e, ezitzaile gisa, uh, Pancho, uh, doi manelo itunan itzira taldean, mundialak zer egin badu mantzagun uh, eh, eh, futbol eskola batean? Ah, be, eh, anitz eragin du, eh, behaz uh, eman dezagun frantziak uh, joan den aldien bezala egiten bali badu, ebe erreiten dizut uh, sartzean, uh, eguneko aurren eguneko amarra edo goia galduko, galduko dugula, eta joan endela jubilat edo beste... Txarra, beraz. Txarra, ara, aldiz frantziak bukatzen bali madu uh, erdi finalera joiten bali madu, horrela emaitza honak bali madira, e, segur aldiz dena alderantzi izaren dela, eta berko beharko direla uda honetan aurkitu uh, uh, batzu uh, eh, esku baten emaiteko larun batero at futbol ah, ez bakarik aurretan bai, bai ah, aurretan aurretan aurretan ah. aurretan aurretan gainiz bali maituzu berkituzu ezitzaileak eta hoien horieta ah, zarduratzeko ah, ez bai, dira bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Be, eh, doni bale loizunen, male ruski, eh, bai, frantziak uh, egiten du... Mundiala bera izateak, ez du sorten olako... Be, frantzes telebista, ez egin zunen duzu, frantzia urgunioite mali bada, dakizu, uh, 2-3-0, jonden aldean bezala, eta bestetaz guki uh, entzunen duzu, eh, badakizu, horai uh, ba, aipazen duzu frantziako ekipa, baina nik bat dolu dut, zenta ikusten dut batzutan hor, uh, hemen, eman dezagun partida bat atletik eta jihonderen artean, uh, partida bukaeran ikusikutuzu... Uh, hemengo gehienak joiten dira lasterka jirondako jokolarien ikustenat, naiz eta atitikokoak berbada hainiz obeagoak eta famatuagoak diren. Horten bai? Baina ez ezagutzen eta uste dut hori dugula zinez hemen uh, indar haundi bat egin egoaldeko futbola ezagutarazteko hemen uh, gure aurrer. Badugu defizit Ara, bat? Uh, badugu defizit haundi bat, egeala hor berian dugu, arduran hemengu taldeek eta eskaintzen dituztelarik partidak uh, aurrentzat, ebe ardura edo gehienetan, eruneko laurgoita amaretan, da joiteko jirondean ikusterat eta ez anuetara estrategiara ikusterat. Eta hor uste dut badela zerbait egiteko ondok urteetan. Eh? Dala, eta hortan ari da ere bestiak beste Silvendo Birt, eh? Uri ah, eh, duguna janik, eta eriz bai. fundazioko, eta pixka bat errealeko juntak eta atletikekoak ere bai. inbehar direla, beraz, iparaldearekin. Eh? Eta eibar. Eta, Ibar ere orai Ibar, egia, gipuzkoan da, Ibar. Ez, eh, Kasu peipu Eibar tara baita sortzez. Ah. sortzez. Eta zer, e- e- Eibar e- egonen da lehen mailan? Egoski bai ez. diruaren gatik, eh? Bai, bai, bai. Eginada? Arida, bai, bai, bai. arida, arida. emeki, emeki. Beste gunean eh, bi akzioa nuen, eta ja daukaten ah, ah. eh, milioi bat eta eumila edo hola, bai. Hori, ba- bueno, hor, badako, eh, kriston kontra esan azen eta gero, eh, dugat edo hori, daukate amairu milioi. Bai, hor, bada, diferentzia hondi bat, eh, zera, kondua eta kapitalaren artean, baina, ez gira, sartuko zen, zitazunetan. Pasatzen, entzuleak, badakizue, denek akzioak

bera ipatu dut, hori uste, uste dut xuxen dela. E, hori ez dute izanen, eta munduko kopa irabazteko azkinez goxe izan merzira. Gero Alemania ere biziki azkarra ikusten dut, eta gero baon sorpresetan, nik ez dut bat ere Kolombia ezari ez, Belgika ere, naiz eta Belgika, Kolombia ez dut ezagutzen, Belgika ba, obikiago, mainan bon, ba, eh, ez dut sorpresetan ezari. E, nik idutzen zait, behar bada bera, eh, Ego Amerikako taldea, usaian beti defensan hona talde azkarra ongi horrekatua, eta orai badu hain e, Cavani, Suarez, Jokolari Trebiak baditu aintzinean ere, behaz uste du Uruguayek ere, behaz bere, bere lujetan ari da kasik, egiten alko duela zerbait, eta e, Chile ez dut inbeste zagutzen, mainan iduriz, biziki fama hona du ere Txileek eta bon, bat dugu hor egeala e, e, e, zaina, oh, bravo, eta bon, ara hainitzek aipatzen dute Chile, eta gero bon, zergatik ez, gero Italia, bon, beti hor da, azken eta azken, munduko kopetan beti jalkatzen da, Inglaterra, berbada zergatik ez, eta zergatik ez ere Eta zukere bauzu esperantza, menturaz nasari altuna bezala um, Afrikako talde bat edo Asiako talde bat ikustea? Uh, zaila. ikusten dute Afrikako talde bat uh, bai, zergatik ez multxotik ateratzen eta final sortzigarrenetara edo baina Afrikako aldatentzat uste dut eh, arduran eh, xuxen ez dakitzen dako baina munduko kopa biziki luzia uh, eh, eldu zaie zaie eta naiz eta astapenian hor gogorazen naiz kamurunetaz roge eta hor zinez ze, ze ba, ezagia ez zuten ba, ordena zena ze pena izan galdu zutelarik zenta ekarri baitzuten hor lako bizi bat ganak ere azken ara gero bukatzen dira beti hor final denetan, eta gero, eh, ara, gorago joiteko, mm, gaizki ikusten dute. Hmm. Zaila. Zaila ikusten dute. Futbolarekin bururatuko dugu, istantez, eta denbora intzinadoa, eta txegindura liritza aipatu behar dugu, baina, e, berriz aipatuko ditugu Euskaldunak, eh, saioaren astaperen aipatu baititugu, eta Euskaldunen gola aipatuko dugu, eta horpotxeski badugu entzulean galdera bat, egina egin dutena e-mailez igorri asteuntan, eta pepu, behar bada zuretako izan daiteke galdera hau, Euskal Selekzioak gaur egun dituen jokalariekin aurtenko munduko kopan parte hartuko balu, lehen itzulia pasatzeko gai ote ditzateken. Nik uste du baietz, nik uste du baietz. E, maia oso ondia daukate, eta demostratu dute, ja, hori... Pepu baina, pantxo ere, eh? Ah, be, ni berdin, eh, ba, ikusten ditut multxo batzu, eh, eman dezagun frantziakoa, e, uste dut frantziakoaren, frantziako multxoan dudarik gabe eskual selekzioa salketuko zela, horreztu dudarik. Gero badira multxo batzu, ahuntu zailagoak, eman dezagun Espainiakoa, eh, eta txilerekin, bon, ba, hori zailago, beste batzu ere badira horrelakoak, me frantziako multxoan dudarik gabe, eta bon, eh, pepuk mesala bezala, zinez maila badute, txapelketak haundietan uh, zinez eh, beren uh, eh, ajola erakusteko emaitzen lortzeko hori gabe Pepuk, bueno, esaten dute eh, Espainiako liga da ia munduko berena eta bai. atleti hor dago ez e, eh, laugarren postuan hori zerbait izan behar da eh? denak euskadunak ditu Nuski bai ez, ez? Ah, sartuko gira, beste ez beste Beharik, beharik, pantzo holtzomendi ez dela hemen, gure usaiako jokoz, <laughs> jokoz kanportan Jodani kolako pumpeak egineak zituen eh, agur bat pantzori pasatzean eh, Biaren, aldera bat uh, entzularena, da nahiz da juventusen sasoin hona egin duen jorentek ez du munduko kopan parte hartuko nola azaltzen aldugu egoera hori eta ezote zuen jorentek ikusgegitasun gehiago atletiken orain juventuzen baino, pantzo amantzuan ez dut pentsatzen, eh? Juventus taldea da oso famatoa, eta uste dut eh, Espainiat, Espainian ere segitzen dutela. Eh? Eta nola ez da selekzioan? Hori ah, be, eh, galdegin hor eh, trebatzaileari, zenta joko sistemare berezi bat dute Espainian, orai aurrelarietan hor Diego Kostak egindu ere kriston sasoina, bai. behaz uste dut berakukanduela lehentasuna, eta ara, hortan berdaisekatu, eh? razoia, Ara, beste sistema batean, frantziana izan baliz, berbada, ebe, e, benzema inguruan, ebe, hartuko zuten jorente, zenta badakigu buruz eta mm. jokolari trebea dena, behaz, eh, edo Messi batekin, Argentinan, eman dezagun, eh, ara, baloien meiteko eskuinta ezker, ondoko jokolari bati, behaz, Espainiako sisteman, etzen txarzen jorente, Pepo? E, bueno, Jorentari buruz zan eh, behar da, e, Juventusen hasi da jolasten azken e, hilabetetan, zenta... E, bai, bina, gol, zazui... gol bat e, sartu ditu, eta bai, bai bukaeran bai, titulak azen beti, eh? Hori egia da, baina ba, olako postua e, aurrean badira jende frango horre hmm. aritzeko. Agaz bukatzeko Euskaldunekin, Pantxo, banaka hartuko ditugu, e, bon, bi baionak badira, eh, desan eta fie, fie desan, ze paper egiten aldu aurtengo mundialean. Bera, ah. eh, Frantziak egiten badu mundialon bat, bera izaiten alda... Ba, uste dut, hai, eman dezagun haintzineko munduko kopari e, konparatzeko, uste dut desanek taldea ere manen duela domenek baino obekiago, ba, uste dut, disiplina gehiago izanen dela, eta bo ikusi ze pasatu den duela laburte ere e, zinez egisa izanen da, eta uste dut, e, nik uste dut, zerbait hon egiten alduela talde horrekin, eh? ikusi gure Marseillan ere, norartu zularik Marseilla eta zemaitzak ukan zituen, naiz eta etzen taldi zituen jokolari handiak, berak badu e, disiplinaren eta... Eh, disiplina maite du eta hilabete batez berdira dira etxiki eh, jokolariak hmm. dinamika batean eta ez da beti ega luze baita horako jokolarien zat hor eh, hilabete, hilabete bat irautia bon, saikatzen bali madira azteko eh? Stefan Rufie, eh, irugarren atazaina izanen da menturaz bigarrena, haiko da ba ez du santza hondirik eh, eh, jogiz kolpatzen eta ez ditu txaundiak egiten eta ez dut uste eginen dituenik ez dut uste denez Azpiriko eta Azpilikota, bai, uste dut edo espainorekin ari dela, eta uste dut dela, eh, bai, dudari gabe, ba. Javi Martinez, ere izan eh, daiteke Espainiako taldean eh, bai, bai, importante bat? Ba, ba, gero, bai, espainia, bada konkurantzia izigerria, eta bez Javi Martinez entzat, ere bada zailago izanen da, azpilikota baino. Azpilikota rentzat baino. Eta finitzeko, be, Xabi Alonso, zakitza mat garen mundiala duen, Pogiru garena. Mentura ziru garena, ez, ez dut zozokerik garena, mentura ziru garena mentura zere bere azkena, baina oino hor dugu puntan, eh? Ba, bai, hor tako, eh, kaji, kaji dute ere pentsatzen dut, berak badu esperientzia, badu adinare hor du, baina ikusi dugu aurten Real Madridekin ere kristal formantzela, eta da uste dut jokolari uh, inteligenta, behaz, uh, eh, jakinen du eh, nola izan, eta nola lagundu uh, bere taldekideak, eta uste dut talde batean nolako jokolari baten izaitea biziki garrantzitsua dela. Xabi Alonso Tolosa gabe mundiala hortan utziko dugu, beraz lehen partida lehen partida garatxuntan amajontan, Brasil eta Kroazia eta irekidura zeremonia istante sortziontan eta, eta bier partida izi egin bat hor eh, Espainiako multzuan erbeereak eh, eh, Espainia mund, aintzineko munduko koparen beraz, partida finaleko partida errebaintza beraz, eta kasu hor galtzaile bat balibada, bai. saikatzeko zaila mm. izanen da gero, eh? Galtzailea segidean zailtasun, ah, eta kalkuluak egiten eta balko diren multzuetan, eh, berdinketa batekin bai. bada dena kontentizan emaitira, baina galtzaril bat bali kasu geruko. Eh? baina bai, lehen partida guziak e eh, komplikatuak zer dira, eta lehen partida galduko dutenak segidan eh, presopean. Eh, ba, nahiz eta Espainia galdu zuen duela lagurte bere lehen partida zuizaren kontra, eta munduko kopa irabazi ere. Baina, baina, kasu ere ajaruak, eh? baina presopean ba, emaiten ditu. Ba, hori Bon, finala izanen da Espanizok erra maiduan, eh, atxaldeko lau ontan, beraz marakanan, eta nor izanen den nok hartuko duen e, duela la urte Espainiak ukan zuen tituloa ean nok hartuko duen lekukoa futbola hortan uzten dugu. Irukasko. Irukasko. Ekainaren ogoita batean, mendia, kirola eta musikaren besta. Animazioak egun osoan, kirolariak sustengatzeko. gatzeko. Espeletako txarangak, mendi bazkaria laituko du. Agatxaldean, haukentzat, jafting iniziazioa eta tiroliena izanen da. Bostetan atahin, bota luzele jakataren finala laurdenak. Ondotik, apero, talo, afari eta konzertu. Nateta Watson Joshi Ripley Afaria batzeko deitu itxasuko gau eskolara Eta xutik direnen zat aftora goxokin garrasika gazteizeko taldearekin Sajera ugirik eta sustut ongi entrenatu fisikoa izanen baita Jokoz kanpo segitzen ari ziste Euskal Iratietan, gure gomiteri galerak egin deituz 0 bost, berrogoita emeretzi, berrogoita emeretzi, ogoita amar 0 bat zenbakirat. Lehen zatean futbola ipatu dugu Pantsu Zedari eta Nasari altunarekin, eta orain olatz txirindulariari, edo txirindularitzari lotzen gira. Hori da, txirindularitzari, eh, zuzen izaiteko, iratiko turra ipatuko dugu, ostioan pepuk eh, zuzen duen eh, bezala, eta Marcel Kei lehiaketa bat ere izanen da, eta lazurutin ere, baina hori eh, menturaz, tele telefonoaren beste puntan izanen dugu Jean-Claude Ager, gurekin izaiteko zen untxalaz, baina arazo batengatik ezin izan da, etorri eta entxatuko dugu junta egitea telefonoz istante. Pepu uh, eh, Turrilas eh, kidea, iratiko turra, uh, eh, noiz izanen da? E, kainaren bost, e, ustailaren bostan. Ustailaren bostan. e, duen hilabete, astapenean bera. Zer, zemat, bai. zemat garrana da? bosgarrena. Mm. Esait eta mauleko ezan arteko antolaketa izan da, nola, nola sortu zen hori? Pues, horrein urte, bosturte, eh, iparraldeko pertsona baten bidez, eh, harremantan e, jarri genuen, eta, bueno, eta gu, mm, gure filosofia nola da, aritzeko edo antolatzeko gauzak eh, Euskal Herri osoan, eta iparraldean ez genuen asko egiten, e, genuen, ideia polita zela. Eta, klaro, e, samekoe, samekoekin gabe ezin genuen egin, zenta haiek jartzen dute logistika... Mm. Eta horiek segidan eman dute? Bai, bai, bai, eta orain egin dugu kristonarremana Bai, ongi pasatzen da? Oso ondo. Hai. Um, atzo aurkeztu duzue froga, iratiko turra, baina donostien aurkeztu duzue, hmm. maulen, maulen da? Zendako donostien aurkeztu duzue? Bueno, esa merda, beti iratiko turra etortzen dira igual eunetik larogei egualdekoak. ditxia da hori? Ez, baina beste urtetan egiten genuen eh, bai bai honan eta ba, baien eh, bai donostin. Eta horten eh, egin du bakarri bai donostin. Baina zendako eldu dira gehiago euneko larogoi egualdekoak? E, han kriston ofizio dago, baina ez dakiz e, zergatik... E, hemen bai eh, ba, dugu hemen jendea eramatea, baina ez da posible, ez da posible, orain arte. No, Uztailaren bostan, iratiko turra, mauletik maulera, ibilbideaz gero mintzatuko gira, mm. aldaketa batzu, hortan? Ez, bueno, e, aldaketa bakarra da, orain arte egiten genuen bi e, bi etapa, eta aurten egingo dugu bat bakarrik, larun batean. Ados, beraz... Eh, Izan, izanen dira bi bilbidea, bata motza eta beste bat luzea, baina egun batean. Hmm. Nori zuzendua da, nori zuzendua da froga hori? E, eh, edo zein txerundari, zentan... Bueno, Profesionalak, e, ba, bueno, e, nahi badu parte zuen lehenengoan eh, parte zuen este Azparnekoa. gomenzikar parte hartu zuen eta gero gomenzikar eh, nahi badu joan egitea ah, eh, ba, aldu joan e, joaten anla baina bestela nori zuzendua da gehiago bueno parte hartzen dute beste probetan baina gero horregaitik e, egin du beste ibilbide motza e, sortzi kilometroa eta hori da edo zein pertsonentzat eh, eh. ere itabako du nahi badu erronka bat eh, pertsonala egin aurrera ni parte eginen dute ja dena hori <laughs> ai ai zein da espiritua Gehiago da festa giroan, gehiago da kirol... Hori da, beste... E, zikloturista probetan batzu eh, esaten zuten dira pur de zikliste frustre edo zenta egiten duten lasterketa moduan eta gure filosofia ez da hori gure filosofia da ondo pasatzea e, lagunen artean etorregitik egiten dugu e, jartzen dugu e, oto bat aurrean aurrean eta ezin da pasa, pasa e, eh, otori, orduan denak e, pelotoian eh, joaten gira, baina usten dugu gutxienez e, satitxo bat hori lagun artean pikeak e, leia, leia, leia, leia, leiatzeko hori beti egiten dugu bukaeran kronoeskalada bat egiten dugu. Zenta, ba, ibilbide haipa dezagun, bi ibilbide? Bai, e, luzea da ateratzen da mauletik, e, hartzen dugu e, altzurikira, hasten gera, bueno, igotzen, e, eta auskitik hartzen dugu gero iratiko txaletera. Eta jeitsi bargi, eta gero sandangrazeako bidean, eta elizatik e, Pierza Marten eraino, amala, amalau kilometro, han izanen da e, kronoeskalada amalo kilometro. Eh, eta gero... Zaila da, lere... Eh, bai, bai, bai, Orduan, han gero eh, goian egingo du anugunean, edo gabita eman. Eta han deno kelkartu berriro, eta ja, mo, e, montorretik, montorretik Ados. Eta eh, hori e, eta txikia? eta txikia, e, gotainetik e, atarratzera, gero hauzera, eta igoko dugu e, kolde zer, edo. Hmm. Eta gero jeitsi berriro, eta atarratzetik berriro maulera. Zera, mm, kronoskala da hori pixka bat lehiaren dako usten duzuena, badu, badu arrakasta? Ba, inuzke bai, ez, ez, bai. eta e, esan behar da, e, bestaldetik etortzen dira kuadriak eta hori, igual, apuntatzen dira sortzi eta behatzi, eta e, egite dute parioak e, haien artean, eta polita da. Hm. Zer bat dira orotorat? Eh? Gu espero, espero du egun berrogeita mare dola. Ba, e, esan behar da hori, e, irikita dago izen emateko epea, orduan e, norbaitek nahi badu e, izen ematea, aldu egin. Baina bestela, e, egun berean, antxe bertan aldu izen eman. Jean-Claude Ager, SMK arduraduna gurekin dugu atxaldeon, Jean-Claude? Baina, txalde hon? E, bo, hemen, hemen gira, e, eh, eh, pantxo eta, eta pepurekin. E, pepuk aipatzen zuen, esait eta ezamen arteko elkarlana hori e, e, biziki ongi doala eta nahi nuen egia zen. <laughs> Ba, ba, oso da, bai eta segitu behar bada, eh, behar da segitu, bai. bai. Bo, eh, istantez zurekin, aipatuko dugu, eh, aipatuko dugu Marcel Kei eh, lehiak eta edo froga, eh, lehenik, eh, doidoia pepu, eh, iratiko turaren dako, behar da pagatu, behar da ortaindu? Bai, eh, ezberdina da, eh, luzea edo motzea. Eh, eh bueno, eh, dena da daukazue mm, detaile guztiak, eh, bai, eh, iratiko turra web gunean edo bestela sameko webgunean. Baina zen behar da gero, e, bukatu eta bada baskaria, eta jendea aldu, a, e, baskaldu edo ez. Ordu da, amar eh, euro gehiago edo... Hmm. Izenak emateko nola, nola egiten alda? Hori internetez, e, sartzen alduzu sartu e, eh, gure web horrega aldean, iratikoturra deitzen eta hor izen emateko, badaukazu, espainoles, frantzesez eta euskeraz. Hmm. Eta han pagatzen duzu? Alduzu kartaz pagatu internetez, edo esaten dugun bezala, zenta iparraldeko jendea eh, beti joaten dira azken momentuan eta txekez. Zenta orain, <laughs> e, eh, eh, orain emengo jendea pagatzen du txekez edo. Bal, balio bera du, eh? Bai, bai, baina bestaldean ez da olako iturarik. <laughs> eta galdera bat banuena joan, joan zait, baina ez du, ez du importari. Bostean, eh? Bi bilbideak, bai, tenoreak? Bai, e, biak aterako, bueno, aterako dira behatzi terditan e, mauletik biak eh, ten, eh, bai, eh, bat, bat, Bai, baina joango gara elkarrekin jaialeetik e, plazaraino eta handik batzuk hartuko dute gutainera eta beste batzuk mm. gutxienez kilometrotxo bat egiteko elkarrekin. Ai, eta bururatzeko batzuek lekuan berean pagatzen alko dute? Noski bai. Txekaz, nahi <laughs> bai. Ez. Eta ez da, ez trompatu, ez trompatu behar ez enta hor uh, mauletik ateatzen arzen mani maduzu eskuin buruz, hor uh, kasu, La, la, laburra egin nahi e, Eh, ondo dira, eh? Otoa joaten dira aurretik, eta motoak, eta, ah, ah, ah, ondo sinalizetuta egongo da. Da dute fite jautsiko dira bizikletetik, eh? Jean-Claude Ager, SMko arduraduna, uh, izanen zira, biztan dena, iratiko gortan, ere? Bai, bai. bai, Eta zurekin aipatu behar dugu beste lasterketa bat, deitzen dena eh, Marcel Kei hori da? Bai, la Marcel Kei bai. Lehen bai. handiko, Ba, eren aldikot, deportista bat da. Eh, bai. Eta, bon, hemba gogorra izanen dena. Bai. No, uh, Noiz izanen da? Hoi, eh, izango da, eta ustailan hamabian, uh, larun bat izango da. Ados, ondoko bai. astean, beraz. Bai, bai, bai. Iratiko tugaren ondoko astean. Ondoko astean, bai. Menturaz... Fite, fite, balio du, ezakit dakit balio du, emeina, enkaseginen du, errepikatzean orden, Marcel Kei. Bai, Marcel Kei, bai. Mazelkei da e, eh, sortua da hoita hamarean e, eh, salgize herrian. Hoi gizon txipi bada, da, eh, metro bat eta hiutu nagoi, oso txipia, bena oso zain harta. Ta txipia izanagatik ezagunan, bai, e, Bena, bai, bai, egun, adina du, eh, lautan hogeita lau urte ditu, eta beti txirinuritzan txirin ari da. Hmm. Eh, eh. Deitzen da, haben eh, txiborroan, deitzen dugu, lo diablo rujo, beti eta buna txipi bateki baita buruan. Eta egan behar da, Jean-Claude ala ere, turrian egindola balentri bat, frantzako itzulian, eh? Bai, balentri aderik egindu, amator mailan deja licentziatu zen beti famean, maulen, eta horita hamar hiu garaipen lortu zituen amator mailan. Gio pasatu zen profesional, eta berrogeita hamar zazpian eh, mezie taldean. Eta jore gontzen lau urtez, eta garaipen hanitz eh, lotzu zuen, eh, eta lehen urtean berrogeita hamar zazpian bi garaipen, berrogeita hamar sortzian garaipen bat, berrogeita hemeretzian beti mezie taldean, Garaipen eder bat bildu zuen, harrapatu, eta bigeren leku anitze bai lortu, Eta Frantziko itzulian uh, eraman zuen eh, eh, garaipen eder bat bordeletik baionako etapa hortan. Zen Leonen, uh, denboran zen Leonen uh, deitzen zen uh, pista hortan. bai, bai. zen, bai? bordeletik abiatzen eta baionan uh, bukatzen zen etapa hori. Bai. Eta baionan eraman zuen eta garaipen hori. Frantziko, Frantziako itzuli. Hala, belodromoan, antzianoan, uh, eh, lehen bai, baitzen, uh, bai. Eh, jandoze egun, jandoze bai, lekoan, eh, zen Uh, bere horretan, antolatzen duzu? Bai, bere horretan hori antolatzen duzu. Eta, bon, esan bon, egindila, de bekarriera edera, egin egin Eh, segitu bai go berriz uh, hogeita hogeita ean eh, taldean beti uh, midi libro delakoan garaitan zuen eta uh, salkapen nagusian bigaren bukatu zuen Gio berriz, eta egutan batean, kastaldean korritu zuen, Espainian, mhm. eta Espainiako itzulian egin zuen, egin zuen valentria ederik. E, Garaile agertu zen, Pampolino, Pampolino etapan. Gero pasatu zen, eh, beste urtean, zein eh, Rafael, taldean, hai, Jack Ankotilekin. Ah, bai. eh, eta hori garaipen ematu zuen, eta bukatu zuen be, be karriera nugu, pintura taldean, hai, pinturaz taldean, hai, uh aldean. Joite magira, Siberoko bidetatik paste magira, oino ikusiko dugu, zargi, zargizeko edo ez gehiago? ba, ba, ba, beti aldapa horietan, aldapa horietan, atxemaitan alda Marcel, beti... Beti eh, horietan uh, da. Ordu, zer dinetan egan duzu, laro goita lau? Bai, bai, bai. Ja. Um, Bururatzeko horrekin, beraz, Lamarzelkei egan duzu amabian, uh, nundik bai. nora, somat kilometrotan, tanok parte hartzeko. Mauletik maulera, eh, bon, irratiko turra bezala, ber eh, gunetan, eta bena nule igarnan den eh, hori, lehen etapa izango da, lehen ibiblibidea izango da, lamarzelkei edaituko dugu, eta egun eta hoita hama 6 kilometro izango dira, eta denibela oso goa izango da, la eta ber metro. Gio, bigarren ibiblibidea izango da, la zuletin izena, egun eta bost kilometro, desnibela 2000 eta laue metro. Ah. pasatuko giren uh, eh, ostasiko lepotik, gamia lepotik, geho budinkurutxeta, agargi, eta ego zudeta uh, eh, Santa Grazitik, eh? ah. Eta izar berat joan eta behea jaitsiko, aramitz, eta ataratze, eta maulerat, bukatzeko. Hmm. Mentura zen izoan eni, eh Jean-Claude, Ez. Ez, ezin, dut egun hortan, egun hortan joan. <laughs> Jankot, nok, nok parte hartzen du hortan? E, Patze hortan hartuko du eta... Nahi duenak, eh? Nahi duenak, bai, bai, bai, denetat, eta denen dago zabala izanen, ba, licentziatu, edo, ez, bai. licentziatu. Barkatu, alduenak, ez nahi duenak, alduenak. Alduenak hori da, bai, bai, eta, licentziatu, edo ez licentziatu, federatu, edo ez federatu, bai. baina, federatu ez dena eta licentziatu ez dena, beharko du agestu... Uh, e, uh, e, medikuaren agiria? Medikuaren, bai, hori abisa, bai. eta, bai. Eta, eta hori pagatzen da? Hori da, pakatzen eh, da, eta amar oro uh, baskariarekin. Eta... Hara, bo. Hara, bai. Ebe, litzako bitzok du bat ustailaren bostean irak, iratiko tuga, mauletik eh, maulera, horre bilbide, eta aste bat berantago amabian, beste bi, la eta la Esker mila, Jean-Claude, gurekin izanik, bai. ez zuzenean, baina, ara, batzutan eh, ezin da, me, ala ere, esker gurekin egonik. Bai, ari, izan nondo Hara, usten dugu Jean-Claude eh, Ager eta funtsian uh, eh, zuek ere agurtuko zaituztegu, beraz uh, eh, pantxo zedari denik futbolaz mintzatu gira, mundialaz gaur ratxean hasten dena Brasile Kroaziarekin, esker mila eta mundial on, egiten alba bada. da Emir esker, ea la emburian hemen gira, hemen eskual selekzioaren uh, garaipenan ipatzeko ondoko munduko kopan, ez? Pepuk diotan e, e, egiten alda egiten segituko gara. Gure esku dago, eh? eh hori hori egiten da. Pepu, emin esker ere, eh, gurekin, gurekin izanik, zurekin aipatu dugu beraz uh, eh, txirrendula iratiko tura. Eta, eta Kristof, uh, ire azken Jokozkanpo baita, esker mila ere, uh, gure partez, ziri, azken urteetan algeakin izanik. Uh, zenta... E, Naiz abian iglasa. Ez, ez, ez, baina hor, bakantzetan da, eta gero ondoko jokozkanpoak bururatok zenen dira, menturaz elden urtean e, eiz izena inokoz kanpon ere, ortako menturaz e, bultia batez ire azken inokoz kanpo, bat izan duk, irekin finitzen diau eh, kirol, kirol e, itzorduekin bat, <laughs> Hala, eta kirol itzorduetan egiteko kirol emanaldia, izanen dela ostirale aratsalde untan azazpiak uh, eh, ogoi gutxi irian. Larun batean, uh, ni ere banoa manifestaldiaz saio berezi bat eginen dugu, lau onta iseiak arte, haintzen ere iru horrenetan eh, iru uh, ieslariek kondaturik ibil bidea, eta kirol emanaldia edo kiroler lotuko gira berriz manifaren ondotik larun bat atxaldean sei horrenetan emaitza guziak astelen goizian antzigabe larun bat goizian ere pumpa xare saioan bederatzen laurten gutitan, Sebastian Gonzalezekin mintzatuko girela, unek eh, parte hartuko baitu Elina Leiaketan armendaritzen igandiana. Dios